Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Տարեստարի հողօգտագործողները համոզվում են, որ բույսերի ճիշտ մշակության եւ պաշտպանության բնագավառում չպետք է վրիպումներ լինել։ Տարին Բերքարադեր Բերքահավաքի արդյունքների, աշնանացանի եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը Աշոտ Բախշյանի հետ։ Ղազարշյան, բնականաբար ինչքան էլ ասում խոսում ենք, դարձյալ չենք կարող չամփոփել բերքահավաքը, որովհետև ըստ իմ գործողումների, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, տարին բերքարատ էր Արցախի համար եւ ով ով, եթե ոչ յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնորենը անչափ ուրախ է այդ առիթով։ Խնդրեմ, ամփոփեք արդյունքները։ Այո, իրականում Փարք Աստծո տարին քարատեր շուրջ 125000 տոննայից շատ հացահատիկ է կուտակվել։ Մեզ հաջողվել է իրականացված աշխատանքների շնորհիվ եւ պահել բարձր գները, ինչը լուրջ հաջողություն է, կարծում եմ, օգտագործողների համար, որ չհիասթափվեն եւ միշտ զգան պետության աջակցությունը, որը միշտ էլ կլինի։ Հիմնադրամի պահպան։ Ինչ է նշանակում պահպանել գները։ Քանի որ տարին շատ առատ էր եւ սպասում է բարձր բերք, որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ շուկայի փորձեցին այդ առիթը օգտագործել եւ ավելի ճակերտավոր ասած ոչ արդար գներ սահմանել, հաշվի առնելով որ բերքը շատ է եւ սպառման հարցեր է լինելու եւ այդ խոճապային ֆոնի վրա փորձել սպեկուլատիվ գներ սահմանել։ Հիմնադրամը այս պահին սահմանել է բարձրագին, այս շուկայում գործող այդ պահին բարձրագին 115 դրամ Հայաստանի Հանրապետության պահեսներում եւ 105 դրամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պահեսներում, ինչը հնարավորություն է տվել եւ մտերել այդ մոտորապես կուտակել են 8000 տոննայից ավել գարի եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում Նույնը հետո եղավ Ծորենի մասով, Ծորենի մասով էլ առատ բերք էր սպասվում եւ էլի այդ նույն երևույթն են ի հայտ եկան եւ հիմնադրամը 135 դրամ սննդային չափորոշներին համապատասխանը սահմանել գինը 125 դրամ այսպես կոչված ֆորաժային ծորենի դեպքում մոտորապես էլի 5000 տոննայից ավել բերքը հավաքվել հավաքված բերքը սկզբում ուղղվում է հիմնադրամի նկատմամբ ժամկետանց, ինչպես նաև ժամկետային պարտավորությունների մարմանում հետագա տարիներին հիմնադրամի ծրագրերից օգտվելու առումով, այսինքն սերմի, պարտանյութի, ծառայությունների եւ այլ տեսքով Եվ այդ գործընթացը շատ լուրջ հաջողություն է համարում, քանի որ մեր օգտագործողները հնարավորություն ստացան եւ բնամատերիալային տեսքով մարել իրենց պարտավորությունները եւ որ ավելի կարեւոր է իրենց աշխատանքի արդյունքում ստանալ նորմալ գնով վաճառել իրենց արտադրանքը, որը կարծում եմ, որ խթան կհանդիսանա հաջորդ տարիներին, որ անհոգ առանց մտահոգության նորից շարունակել իրենց ցանքսերը։ Համբաշյան, իսկ ինչու այս տարի ծնվեց այդ ծրագիրը։ Արադբերքն էր այսպես ասած ճակերտավոր մեղավոր։ Ոչ միայն եւ Արադբերքը եւ այս տարիների ուսումնասիրությունը ամենայն դեպս հոշեց, որ ավելի հոգեբանորեն հեշտ մարդիկ պարտավորությունները մարում են բնամթերային տեսքով, քանի որ եթե վաճառում են իրենց ապրանքը հայտ են գալիս մի շարք այլ խնդիրներ, ապրանքը վաճառում են ոչ այնքան նորմալ գնով, հարմար գներով եւ հաշվի առնելով որ հիմնադրամը այդ խոշոր միանգամից այդ քանակը վերցնում է, հետո ճիշտ է սպառման համար, պահպանման համար ահագին աշխատանք է իրականացում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հիմնադրամի առաքելությունն է, որ օգնել, աջակցել, իսկ այդ աջակցությունը ավելի տեսանելի է, ավելի իմաստավոր է, ինչու՞ չէ, քան միայն վարկավորումներով փորձել։ Միայն ոչ թե վարկավորելն է, սերմ տրամադրելն է եւ հեռու մնալը այս process-ներից, այլ ավելի լավ է այս քաղաքականությունը վերջնական արտադրանքի դոտացիայի քաղաքականություն, այսինքն գյուղացին միայն արտադրի, իսկ սպառման, գների կայունացման եւ այլ տեսքով պետությանը մշտապես աջակցի։ Համաձայնեմ հիմնադրամը ընդառաջեց ֆերմերներին, ինչը կարծում եմ այնպիսի դաշտ կստեղծվի, որ เป զի հողի հետ աշխատողների քանակը ավելի շատանա։ Բերեմ ձեզ փաստեր, մի քանի հոգի դիմել են Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարին, փորձելով ձեր օգնությամբ, ձեր միջնորդությամբ ողջել հետևյալ հարցերը։ Այսպես օրինակ, ես առ այսօր չեմ զբաղվել հողագործությամբ, սակայն ցանկանում եմ զբաղվել։ Հիմնադրամը ինչ աջակցություն կցուցաբերի ինձ, ինչ գներով կարող եմ ձեռք բերել ծորեն կամ գարի կամ եգիպտացորեն եւ ինչ օժանդակություն դուք կարող եք տալ, որպեսզի ես զբաղվեմ հողագործությամբ, խնդրեմ։ Մի քիչ լայն հարցը այդ ամբողջ հիմնադրամի սպեկտրն է ներառում ամեն հողօգտագործող պետք է ինդիվիդուալ մոտեցում ցուցաբերվի, այսինքն ինքը ինչա ուզում առաջինը հողագործությունները լայն, այսինքն մշակի ծորեն գարի։ Այո, ուզում եմ ծորեն մշակել։ Եթե ծորեն եք մշակում շատ բարի։ Ամեն տարի այդ քաղաքականության, այդ աջակցության ձևերը կապված եւ բնակչության ուզածն եք հաշվի առնում, իրենցն եք լսում, բայց հաջորդ տարիների էլ սերմերի սուբսիդավորման, արտանյութերի շատ արտոնյալ գներով տրամադրման գործընթացը մշտապես շարունակվելու է։ Հիմնադրամը վարում է նման քաղաքականություն, որ արևտրային բան բանկերից վերցրած վարկերի տոկոսադրույքն է սուբսիդավորում։ Այսինքն դուք ներկայացնում եք բիզնես պլան հիմնադրամ, հիմնադրամն իր դերքորոշումը հայտնում է, որ ուսումնասիրում է եւ հայտնում է, որ եթե արևտրային բանկը տրամադրի վարկ, մենք կսուբսիդավորենք դրա մի մասը այսինքն միջև 9%-ը։ Իսկ ցորեն կարող եմ ես գնել ձեզնից եւ ինչ գներով։ Այո, ցորեն կարող եք գնել իմիջելոց ասեմ նախորդ հարցի շարունակությունը, որ հիմնադրամ այս գարին ու ցորենը ինչ գնով մթերել է, մի դրամ էլ էժան չենք վաճառելու։ Այսինքն վաճառելու են գոնե մթերված գնով։ 125 դրամով։ 125 դրամ ցորեն, 105 դրամ գարի։ Արաբաղում իսկ Հայաստանում ավելի խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներին այս պահին էլ բանակցություններ են ընթանում եւ մենք այդ գնով ինչպես մտերել ենք, այդ գնով էլ վաճառելու ենք, որը նաև այսպես հոգեբանական մեծ նշանակություն ունի, չնայած մենք դրան են անգամ պատրաստ, որ բարձր գնով վերցնենք բնակչությունից, օգտագործողներից եւ հետո այժան վաճառենք, բայց պետքա դրանից խուսափել եւ վաճառել գոնե են գնով առանց շահույթի, բայց են գնով ինչպես որ մտերել ենք եւ այդ ուղղությամբ իմ աշխատանքները իրականացում եւ կարծիքով հաջողվել է մեզ այդ գնով Վաճառի։ Պարոն Բախշյան, վաղ չէ Արցախում βέρքահավաքի արդյունքները զուգահեռել միջազգային բորսանների հետ։ Մեզ համար դա շուտ չէ։ Իհարկե շուտ չէ, Արցախն էլ միջազգային համագարքի մասն է կազմում եւ իրականում շատ պետք է եւ մենք պարտավոր ենք հետեւել միջազգային բորսանների, միջազգային փորձին եւ որոշակի շատ լավ վերլուծական նյութեր է պարունակում այդ բորսաների եւ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունները, որը նաեւ ծնում է նոր գաղափարներ եւ նոր առաջարկներ։ Ասեմ ձեզ, որ խորհրդային տարիներից ի վեր ես միշտ էլ կապված եմ եղել գյուղական կյանքի օրենքին վաղուց են վարում յոգական էսքիզներ հաղորդաշարը։ Խորհրդային տարիներից հետո թերևս անհաջող բերքատվությունը մարդիկ կապում էին միայն ու միայն պատերազմի հետ, միջդժգոհություն եւ այլը եւ այլը։ Որն է պատճառը միայն չմեղադրենք բնությանը, որովհետեւ դուք նույնպես համաձայն եք, որ միայն բնությունը չի մեղավոր վատ բերքի համար, որն է պատճառը, որ ավելի ու ավելի է գյուղացին կապվում հողին։ Կառավարության վարած քաղաքականությունը, ձեր հիմնադրամը եւ Ես լրիվությամբ համաձայն եմ, որ բնության վրա չի կարելի ամեն ինչ բարթել, ավելին ասեմ, եթե մարդ աշխատում է եւ ամեն կանոններին հետեւում է բնությունն էլ է իր բարի գործանում, այսպես ասած։ Կառավարության վարած քաղաքականությունը իրականում տվել է իր դրական արդյունքը, բայց այդտեղ ունեք լուրջ կարիք հենց օգտագործողների այս խորհրդատվական բազայի ձևավորմանը եւ ֆորտները պետքա ոչ միայն լսվեն, այլ լսվեն, անկալվեն եւ պրակտիկայում իրագործվեն։ Ագրոկանոններին համապատասխան, եթե ամբողջ այդ շղթան իր բոլոր ժամկետներում եւ պատշաճ որակ վիճակով, որ իրականացնում ես, հավատացնում եմ 90%-ով, ինչու՞ չէ, նաև կարանք ասենք 100%-ով, եթե չի լինի ֆորս մաժորային իրավիճակներ, դա երաշխիքն է βέρքի ստացման ամենայն դեպս, եթե ավելի ռոկովի լինի, որը այս պահին էլի լուրջ քաղաքականության մաս է կազմում այդ ռոկման քաղաքականությունը եւ կարծիքով դրա վրա մեծ ուշադրություն դարձվի ժամանակակից միջազգային փորձը հոշում է որ այս ակոսային եղանակով ռոկոմը վաղուց իր դառնանցել է եւ ավելի ավելի շատ ավելի վնաս է տալիս թե ջրի տնտեսման եւ թե մշակաբույսերի ռոռոկման ունենք կաթիլային համակարգով ռոռոկման համակարգեր, անձրևացման համակարգեր եւ այլ, որ հնարավորություն տալիս քիչ ջուր օգտագործելու 7-ից 10 անգամ ավել էֆեկտիվություն ապահովել։ Ինչ մնում է ագրոկանոններին ժամանակին պետք է ամեն իր շղթան անվի, ինչպես որ սկսած վարից միջև ունձը ամեն մշակաբույսը ինքը կենթանի օրգանիզմ է է եւ պահանջում է մշտական խնամք եւ ճիշտ խնամք, որպեսզի ստացվի բարձր ցուցանիշներ։ Պարոն Բաշյան, ինձ անչափ հետաքրքրում է մի հարց։ Ուրախ եմ, որ վերջապես գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարը կարողացավ ձեզ գտնել աշխատավայրում, որովհետև միշտ βέρքի դաշտերում եք, միշտ այստեղ այնտեղ դա ձեր պարտականությունների մեջ է մտնում թե պարզապես այս պարագայում ցանկանում էիք լինել հողագործի մոտ կոմբայնի մոտ երևի եւ նաեւ նա իհարկե պարտականությունն է եւ ավելի մոտիկից ճանոթանալ խնդիրներ առաջանում տեղերում եւ պահեստավորման եւ βέρքի կուտակման մասշտաբես պետք է լինես տեղում եւ ճիշտ ցուցումներ եւ ճիշտ կազմակերպչական աշխատանքներ տանվե եւ պարզապես հաճույք է լինել դաշտում եւ վերջին հարցս եթե փոր փորձենք ըստ շրջանների վերլուծել βέρքահավաքի արդյունքները ամենաառատը հանրապետության որ շրջաններ ճիշտ ասած այս օպերատիվ տվյալներ գյուղնախարությունում ամփոփվում են Պարմբախյան դերյակ եմ, որ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը աշնանացան մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվողներին դարձյալ փորձում է օգնել եւ արդեն ընթացքի մեջ է դիզվարելիք տրամադրելու գործընթացը։ Աշնանացանի աջակցելու նպատակով տրամադրում է օգտագործողներին դիզելային վարելիք սուբսիդավորված 100 գրամի չափով սերտիֆիկատ։ Այսինքն մենք տրամադրել ենք ըստ շրջանների ներկայացրած հայտերի սերտիֆիկատ, որով հավաստում է, որ ցանկացած մոտ 10 տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնք զբաղվում են դիզվարելիքի վաճառքով, կողմից, որ ընտրի այդ օգտագործող ընտրությունը իրաննա, այդ սերտիֆիկատը տալիս է եւ կանխիկ գումար եւ ստանում է համապատասխան իր օգտատարածքին համապատասխան դիզելային վարելիք, ընդ որում համայնքային հողերում 1 հեկտարի վրա 60 լիտր, պետական պահոստի հողերի վրա 40 լիտր բնականաբար ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրում այն առումով, որովհետև դիմողներ շատ կան եւ յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը քաջ դիտակցելով թե որքան կօգնի ֆերմերներին էժան դիզվարելիքը ծրագիրը շարունակում է այո շատ են դիմել, որ այդ աջակցությունը շատ զգալի է եւ խնդրել են, որ այդ ծրագիրը շարունակվի եւ այդ խնդրանքներին անթարաջ են գնացել եւ շարունակում եք այդ վարելիքի, ժանձես վարելիքի միանշանակ իր ազդեցություն թողնում։ Հաշվի առնելով, որ 2000 2014 թվականը եղել է Բերքարատ հայ մեծ հաշվով մեծ քանակությամբ աջակցություն ինչ եղել է նախկին տարիներում այս տարի չլինելու։ Լինել է ինչպես ասացի դիզվարելիքի այդ աջակցությունը, նաև որոշ սերմացումների, որոշ շրջաններ, որոնք դժվել են հրդեհներից եւ այլ այն հողօգտագործողների անհատական աջակցությունը ցուցաբերել, բայց համատարած վարկավորման եւ այլ այդ մեխանիզմները արդեն չեն գործելու եւ գործելու է այս տարի տարվա փորձը հաջորդ տարիներին եւս βέρքի սպառման համար նախադրյալներ ենք ստեղծելու եւ դարձար գնով վերցնենք օգտագործողնից, որը միջելուց շատ լավ արդյունք է տվել։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեիք մեր հանդիպումը, ինչ կարող եք ասել մեր ունկնդիրներին, ֆերմերներին, որոնց անձամբ ճանաչում եք, որոնց հետ ով գիտի, քանի անգամ եք հանդիպել, զրուցել, օգնել։ Ցանկացած դժվարություններ մարդու համարը որևէ խոչընդոտից, որևէ ձախողումից չհուսաթափվել, հավատալ Աստծուն, իրենց ուժերին եւ մշտապես աշխատել, ստանալ բարձր ցուցանիշ։